السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Və necə bilirsiniz ki, bu ayın axırıdır, Ramazan ayının axırıdır və bu ay yəni artıq bitir və təbii ki, ay xeyirlə dolu idi və böyük, bir aylıq elə bir, bir məktəb keçdi möminlər, müsəlmanlar Və əsas məqsəd bu məktəbdə budur ki, insan dəyişilməlidir. Yəni, ümumiyyətlə, ibadətin məqsədlərindən biri odur ki, insan dəyişilə, islah ola. İslah ola. Ona görə ibadət təsir eləməlidir sənə. Əgər ibadət sənə təsir eləməsə, deməli, problem səndədir, düzgün eləmirsən, daxili əməllərdə zəifsən, xilasdır, yəqindir, təvəkküllü Allah subhanətə aləyə və s. Ona görə Bu bir ay orucdur, bu bir ay məktəb, ibadət dəyişilmək üçündür. Ona görə mömin bu ayı qutarmaqla, tövbə ilə qutarmalıdır. O tövbə ilə, əgər o səhvlər var idisə, günahlar var idisə, çalışma lazım ki, bir də onlara qayıtmaq. Ümumiyyətlə, xeyrə, apar, ancaq xeyri danışmaq. Çünki möminin sifətlərindən odur ki, şər danışmaz, ancaq xeyir danışar. Və Allah subhanətələ onu dəvət eləmək, Dəvət gələk hikmətlə olmalı, cəmatın dəvətə ehtiyacı var. Dəvətdə tələsmək lazımdır, əxlaq olmalıdır, münasibət olmalıdır. Və həmçində lazımdır, saat hamısı qazıdır, hamı ancaq hökum verir. Dəvətçi olmaq lazımdır, yəni qazı bizlik deyil, o alimlərin işidir, kim bu işi sənətkarıdır, kim bu bilir. Çünki nə üçün? Əks halda insan düzgün yanaşmayanda azır azır, insan aza bilir. E, şeytan bir dənə asili ilə insan azdırmır. Hətta ibadətlə də insan azdırır. Və biz görürük ki, hətta sahabələr görən tayfa, məsələn, azmışdılar. Hansı ki, sahabələr görmüşdülər. O sahabələr də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin onlar elə azmışdılar ki, hətta o sahabələr artıq müsəlman kimi tanımırdılar. Yəni, azmağın həddinə var. Və görürsən, gedirdilər, tutaq ki, e, hansı kafirin həyətindən görürdülər, nəsə meyvə düşür, deyirlər, yox, toxunma olmaz ona. Kiminsə haqqıdır bu. Lakin görürsən, sahabini öldürürdülər, məsələn, qadının qarnını yanır, yarırdılar, uşağı çıxardırdılar. Yəni, insan bax, belə azır, yəni, qəribədir. <clears throat> Ona görə e, çalışma lazımdır. Azma, nə, nəsə yollarında insan azmaya bilər, insan niyyəti düzgün olanda, düzgün e, alimlərdən soruşanda, alimlər ətrafında olanda, bilmədiyi şey danışmayanda, məsuliyyət hiss eləyəndə, Allahdan qorxanda və o azmamağa kömək edir. Azmamağa kömək edir. Özü də bilirsiniz ki, bu gün ayın 17-sidir, həmçinin nəinki Ramazanın axırıdır, sonudur. E, itlərin hücumuna, hücumu olub, tula hücumu oldu. Bilirsiniz ki, biz 2008-ci ildə e, yəni, məğri namazda e, xavariclər itlərin cəhənnəmi cəhənnəmlə ola bilən müvəqqəti düşdüyündə e, Peyğəmbər salsan deyir ki, cəhənnəmin tulaları hücum elədi və iki dənə qardaşımız öldü. Allah subhanət hala şəhidlərdən qəbul eləsin. Amin. Və 18 nəfər də yaralı. Və <clears throat> onu göstərir ki, gör insan necə azır. Yəni, müşkül də bu nədir ki, bunlar din adına bunu eləyirlər. Din adına. Yəni, bu şeytanla, yəni onlar şeytandır və din adına eləyirlər. Və hələ şeytanlar gəzir aramızda da. Hə. Və həmçinin var o şeytanlara təsirlənənlər. Təsirlənənlər. Ona görə onlar da çalışırlar, məsələn, görə səhərdən oturur, çaylar içir, namaz qılır səhvdə, lakin bir dənə söz deyir belə. Sən ayırmaq istəyir, nəsə istəyir, nəsə dediqodu və s. Gəlir hələ şeylərdən geri çəkinə qardaşlar. Yəni, kim danışdı, ümumiyyətlə çalışma lazımdır, ancaq elm əhli danışmalıdır. Hər adama qulaq asmayın. Hər adama, hələ bir dənə ayn, mayn, çat. Ayn, maynla çoğulayır. Kim bir dənə ərəbcə öyrən, qutarda alimdir. Kim bir dənə ərəbcə öyrəndi, qutardı. Gedir müstəqil olur, deyir ki, hamısı düzdür, bir dənə mənəm, hətta Şeyh bin Baz düz deyil. Ya bu nədir? Ona görə qardaşlar var, bunlar hamısı xatırlamaqdır, yada salmaqdır. Gör insan yəni necə azır. Həmçində hətta bayram söhbətində də indi görürəm ki, bəziləri istəyir ki, dünya görsənsin Məkkədə. Nə, nədir müxalif olsunlar. Hələ hey hə izləyirlər ki, ay görsənsin. Nədən burada müxalif olacaq ki, burada 19-u deyirlər. Hə, lakin bəxtəyə getirmədi. Orada da ay görsənmədi. Onlar da savuruşdular. Lakin müşkül məsələ nədir? Birdən görsəndə Afrikada zadda ola bilər görsənsin. İndi görək onlar nə edəcəklər? Açacaqlar yoxsa yox? Yəni görürəm ki, subhanallah, bəzi insanlar elə yəni çalışırlar ki, müxalif olmaq, cavab bölünsün, kitrəlik olsun, üçtirəlik olsun. Yəni qəlbi təmizləmək lazım, bunu deyir. Ona görə qardaşlar, bax, bu ibrət olsun bu ay. E, cəmaat möhkəm olmalıdır. E, hər zaman qulaq asmaq lazım deyil. Hər kəs kim yerindən durur, hamısı başlayır danışmağa. Hələ fitnə əsasən ondandır. Yəni cahillər, alimlər, cahillər sussaydı fitnə olmazdı. Ona qardaşlar, bax, bu hamısı ibrətdir, yada salmaqdır və sabah olacaq inşallah, sabah olacaq. Oradan buradan zəngirlər ki, qardaş, biz bir gün qəzaliyə. Deyirəm, nə üçün? Çünki deyir, 19-cu bayram olsa biz 29 gün tutmuşuq. Deyirəm, ay ya 29 olur, ya da 30. Qorxusu yoxdur. İndi səhv oldu əvvəldə 23 tutdular qardaşların çoxusu. O səhv idi. 21-i tutmaq lazım. Çünki bizdə belə idi. Bunu mən demirəm, Bin Baz, Hüseymin Albani deyir, rahiməhullah. Lakin oldu, heç olmaz. Ay ya 29 olur, ya da 30 qardaşlar. Problem nə ola bilərdi? Əgər 28 olsaydı, 28 olsaydı, yenə tutmaq tutmayacaqdı. Çünki cəmaat bayramdır. Lakin bir gün qəza eləyəcəkdi sonra. Bayram günü yox. Ya da problem ola bilərdi 31 gün olsaydı sənin üçün. Yenə cəmaat əgər birisi gün eləyirsə, sən 31-ci gün tutmursan, bildirmirsən bunu, bayramı cəmaat demirsən. Nə, nə deyir? Bəziləri düşür, ay gördü, ay, ay, yaxşı, ay gördü, ay, cəmaat. Cəmaatın birliyi ayın görməyindən daha mühümdir. Bunu yaddan çıxartmayın, qardaşlar. Ona görə bax, bu ibrət olsun, dərs olsun və yəni faydalanan qardaşlar və əlhamdülillah Allah subhanət hələ bizim ibadətlərimizi qəbul olan ibadətlərdən etsin və e, sabah orucun inşallah bayram ayın 19-udur inşallah. Yəni, e, burada qılmıcıq bayram namazı Burada qılmayacaq, çünki burada az yığışır, bacarır, ancaq az yığışır. Ona görə bayram namazı da belə müsəlmanların çox olan yığışan yerlərində olmalıdır. Ona görə indi kim harada eşitsə, harada çox yığılacaq cəmaat, yəni ora getsin. Bayram namazında ədəbləri var. E, təbii ki, bir dənə də məsələ fikir verin ki, bayram namazı gedəndə bir şey yigə. Bu da cəmaatımızda biraz belə qəribə vəziyyətdədir. Yəni, bizim cəmaat bəziləndə yayılıb ki, saat 12-yəcən yemək olmaz. Yəni 12-də sınandan sonra dın, sonra gelir hər şey yeyir. Yox, olmaz. Bu 12 hardan gəlir mən bilmirəm. Hə, bu 12 lazım deyil gözləmək qardaşlar. 12 lazım deyil. Əksinə bayram günü ishar eləməlisən ki, mən oruc deyiləm. İshar eləməlisən. Ona görə bayram namazına gedəndə bir iki tikə atkin ağzı var, xurma, bir, üç, beş və ya necə istəyirsən, nə, hatta çay da içə bilərsən, su. Məqsəd olur ki, heç nə yeməyib bayram namazı bəyənilmir. Çünki bayram günüdür. Bayram günü yeyib içmək günüdür. Aydındır. Və ə, e, təbii ki, ədəb ə, e, və həmçinin həm sabah təravih olunur. İnşallah sabah təravih yoxdur, bu axırıncı təravihdir. Sadəcə sabah məğribdən sonra da ta bayram namazınacan zikir var. Zikir. La ilahe, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber və lillahi Bu zikr elə. Deməli, məğribdən ta bayram namazına gələnəcə. Bunu bizdə bu Quran xətimləyəndə deyirlər. İzə əcəə nəsulun salamı başı xorla <clears throat> Allahu Ekber, Allahu Ekber. Amma əslində bu bayram gününəcən deyilən zikirdir. Burada deyilir. Aydın da Quran xətimdə yox. Və bax, bu da əsas. Bax, bunu xatırlatmaq istədiksə, Allah Subhanahu bizə eşit faydalardan etsin. Amin. Bizi sabit etsin dində. Amin. Və gələn Ramazanlarca bizlər gələn Ramazanları da bizə nəsib etsin. Amin. Salam aleykum və rəhmətullah.